aquela música do Chico lá pra gente ouvir? Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar. Não é por isso porque Chico da Luísa, cara, é o Chico doido, Chico doido. Chico doido, é louco pra mim. Chico doido, estou pronta pra ti. Chico da Luísa tá lá, cara. Vai te foder, teu Chico, cara. vem pra dançar. Eu quero te sentir, fico doido. Meu amor não tem fim.